pirmasis pasaulinis karas ir, ir jo įtaka Lietuvai. Prieš pradedant kalbėti apie pirmojo pasaulinio karo įvykius, reikėtų šiek tiek uh, atkreipti dėmesį į vieną, vieną reiškinį, kuris tuo metu amžininkam netrodė, kažin kokiu reikšmingu ir ypatingu, bet vėlesniai Lietuvos istorijoje suvaidino savo, mm, savo gana, gana tamsų vaidmenį. Turiu omeny antisemitizmą ir, na, jeigu taip galima pasakyti, kalbant apie Rusijos imperiją, modernų antisemitizmą. Nepykanta žydam ar, arba jų atmetimas, jis nebuvo nei čia kažkokia ypatingą rytų Europos ar, ar Lietuvos mm, ypatybę. Atsirado ne čia. Mm, pirmieji išpaliai prie žydos e, ne, ne čia įvyko. Na ir, ir prie žydiškos visokios agitacinės kalbos, mitai ir legendos taip pat e, ne iš čia plito. Vakarų Europoje po, po antiko žlugimo Na, pirmieji tokie išpoliai prieš e, žydus prasideda 11 amžiui mm, Rusoj, Kijevo Rusos metu. Kijevo pogromas ar, ar, ar žydų naikinimas stichiškas per pilietinį karą, bet visgi jisai vyksta. Vėliau, 12 amžiui, e, tokie patys išpoliai prasideda nu, arba kryžiaus žygio metu, vėlgi nelabai organizuojami greičiau va tokia proginė, jeigu taip galima išsireikšti. Ir Anglijai. Anglijai galiausiai viskas baigėsi tuo, kad e, žydai iš Anglijos išvejami 13 amžiui ir formaliai iki 17 amžiaus jiem ten grįžti ir neleidžiama. Pretekstas ar, ar paaiškinimas be materialinių interesų, nes materialiniai interesai žydai konkurentai pirkliam vietiniam, miestam įvairiausiam. Labai dažnai jie atlieka bankininkų, skolintojų, lupikautojų vaidmenį. Na, tokių kasgi mėgs. Ir konkurentai, ir jeigu dar skolingas pats valdovas jam, tai natūralu, kad susiradus gražų kaip viduramžiam pretekstą, kad jie kitatikiai, atsikratyti visom skolom galima buvo labai nesunkiai. 14 amžius pažymėjo Vokietiją kaip tokių išpalių prie žydus regioną. Ir tiesą sakant, tiek Anglijos, tiek Vokietijos atvejais pagimdė kaltinimus, jog žydai naudoja krikščionių kraują. Iš pradžių kaltinti, kad jie komuniją pavogė mišių metu, ir, ir po to ten, ten ją išniekina. Vėliau sugalvota, kad na, komunija, ne, ne komunija, įvyksta ten ta transmutacija, nevyksta, Kristaus tai kūnas, ne. Bet e, žydam reikia, reikia krikščionių kraujo, nekaltų būtent krikščionių pageidautina berniukų, nes tik tai jų pagalba jie tą kraują gali naudoti savo neiškiom manipulacijom. Tiesą sakant, kam jiem to kraujo, tai didžiausi antisemitai normaliai paaiškinti negalėjo. Nes šiaip tradiciniam judaizme maisto kodai laikomas, na, jų labai rimtai ir, ir tvirtai. Košerinis maistas, tai ten net toj patalpoj, kur maistas gaminamas, negali vienu metu būti, sakykime, pieno ir, ir mėsos produktai. Mėsa valgoma tik tai tų gyvūnų, kurie ką jie ten daro. Tu, turi atrajoti ir, ir turi kanopas keltą būti. Visi kiti skaitosi ne, nešvariais gyvūnais. Net ir žuvis, jeigu jos neturi žvinų arba mažai žvinų, judaizmo pasiekėjom yra netinkamas. Pagaliau ne, ne, kraujo vengimas ten yra na, pakankamai toj religijai ženklus. Paprasčiausiai ne, ne bet kokia ir karvė yra vistinko, tik ta, kuri papjauta specialaus, na, Lietuvoje rieznikais vadiname, rytų Europai, specialaus uh, ritualinio skerdėjo. Turi vienu smūgiu perdurta e, būti vena ar arterija kraujagyslė ir, ir tas gyvūnas nukraujuoti. E, tai aišku, kad antisemitizmo visokie pranašai, jie susigalvodavo keišiausių visokių kvailysčių. Viena iš jų buvo ta, kad e, pas žydus vyrus, e, kai, kai, kaip ir pas moteris, būna mėnesinės, dėl to va, jam reikia šito nu, kraujo, kurį su macai suvalgo ir tada jam ten viskas būna gerai. Na, turbūt aiškint nereikia, kad čia jau buvo uh, anapus sveiko proto kaltinimai. Kiti daugiau akcentavo, kad čia tokia tradicija, tiesa, iš kur tokia tradicija atsirados negalėjo paaiškinti, arba kad čia kokių nors ne visų žydų, bet žydų sektų veikla. Ypatingai tą pamėgo XIX amžiui sieti su Hasidų judėjimu ten žydo jis gana toksai, aišku, atnaujinimas judaizmo, bet gana folklorinis, nelabai jie ten sutarė su, su tradiciniais rabinais hasidų mokytojai. Na ir, ir tarsi gavosi, kad štai visų žydų kaltinti ne, negalima, o hasidus faktiškai galima na be abejo keista būtų jeigu būtų kokia nors viena tauta kurioje nebūtų serijinių žudikų prievartautojų kokių nors pedofilų tiesiog organizuotų nusikaltėlių kurie gali užmušti nereikalingą liudininką ar tiesiog savo kokius ten neaiškius ketinimus įgyvendinimo metu nužudyti bet ką nužudyti o kaip daugeliu atveju žudoma šalto ginklo pagalba vėlyvais viduramžiais ir, ir naujaisiais laikais. Na, aptikus tokį kūną, išvadas vietos gyventojai galėjo padaryti kokias tik tai nori. Bet e, dar pasikartosiu, jokių tokių įrodymų mm, dėl žydų kraujo šitų kultų iki šiol nėra ir, ir matyt niekada neatsiras. Bet kaltinimai buvo, kaltinimai buvo populiarinami ir labai dažnai populiarinami siekiant kokių, siekiant kokių nors e, politinių tikslų. Tai Rusijos imperijai tie tikslai labai darniai sutapo su jau mano minėtais kaltinimais vaikų grobimu. E, kasgi sutapo? Su, sutapo vadinamieji mm, Sijono išminčių protokolai, visiškai ten, ten fantastinė publicistinė lektūra, atseit apie tai, kaip Prahos kapinėse susirenka žydų e, pogrindžio, jau čia kitaip nepasakysi, vadai ir, ir jie ten aptarė, kaip užvaldyti pasaulį. Na, aptarimo lygis, tai, tai nebėgti, nerėkti, na jau vien tai, kad metro kasa tik tam, kad galėtų metro užminuoti ir susprogdinti sostinės. Jau čia viską uh, pasako apie e, tų tokių tekstų rašytojų lygį. Rusijai tai patiko, nes Rusijai metro projektai buvo, sakykime, Peterburgė ar Maskvoje, bet, na, ką ten kas, per brangiai kainuoja, nėra kam, nėra kaip, o čia va dar ir puikus paaiškinimas. E, šiaip visokių tokių keistų tekstų istorikai šaltiniotiros dėka, na, juos gali paprasčiausiai pasakyti, kas tai tokio. Tai nėra sunku. Vienas iš jų reikia įsiaiškinti, iš kur jis atsirado. Ar metraštis, ar kažkoks artefaktas, ar va štai tokia Siono išminčių protokolai. Ir e, tą patį daro beje dailėjai, vadinamas provedansas. Tai yra aprašymas, iš kur atsirado štai koks nors paveikslas, kurį sako, jog čia Da Vinčius arba Rafaelis nutapė. Kas jį ten nutapė, devai žino, bet jeigu nėra įrodymo, nėra amžininkų paminėta, kad jis štai tokį paveikslą nutapė, neaiškus kelias, kaip jis čia atsidūrė, tai tokių paveikslų šiais laikais yra šimtai ir tūkstančiai. Mm, ir dabar jos piešia, ir 19 amžiai piešia, ir 18. Niekam jie jokių rimtų menotyrininkų nedomina, niekam jie nereikalingi. Ta pakirtį tai galima pasakyti apie šaltinius. Na tai žinot, su tais Siono išminčių protokolais, tai ten nei, nei bėgti, nei rėkti. E, Spausdina 20 amžiaus pradžioje toksai rusų, na, ten literatas ir filosofas Nylas e, savo veikale ma, mažuma didžiumoj turbūt, maloje Velykam ten, ir, ir, ir kažkaip panašiai vadinasi. Na, iš kur surado? Ogi kažkokia rusų grafienė buvo, Prancūzijai užėjo pasivėję, o ten žinot siuvėjo tam priimamajam ar laukiamajam kaip kaip ir e, visose kirpyklose mėtosi visokios lektūros va ji tenai ir aptiko rankraštį tą rankraštį pasiėmė parsinešė per naktį perrašė na žinot tie siono išminčių protokolai ilgokai ten per poliarinę naktį tai galbūt perrašyta na nesvarbu perrašė ir štai va juos išvertė į rusų kalbą išleido na tai čia jau tokios pasakos kad kad ne, ne, ne trūksta žodžiam Mm, na, bet pasakos pasakom, bet, bet tuos protokolus vertė, spausdino, apie juos kalbėjo, diskutavo. E, jie buvo geri, kad štai yra žydų samokslas užvaldyti pasaulį, bet jie naudoja savo tikslą masonus, e, naudoja visokius revoliucionierius ir visokius e, maištininkus samokslo rengėjus dažnai tiem ir patiem nežinant. Plus tie, aišku, žydai valdo viską, bankus, ekonomiką, pramonę, visur jų pilna, viską jie daro, kaip tik ne žydas, tai taip to globalaus samokslo atstovas. Tai Rusijai su jų jau ir taip e, rimtu visų religijų išskyrus stačiatikybę nekentimu, tik tai šitokiu ideologinio pagrindimo ir prireikė. Tiesa, galų gale, na ir pats Saras Nikolajus II įsiaiškino, kas čia per veikalas ir, ir buvo toks pasišlikštėjęs. Sakė, negalima šventą reikalą, na šventas reikalas tai prie žydus kovoti, negalima atlikinėti purvinom rankomis. Na, tos purvinos rankos buvo pačio caro administracijos, buvo, kadangi daug rusų emigrantų, Nu, atsidūrė 19 amžiaus antroji pusė užsienyje, bėgdami nuo, nuo caro valdžios, nuo, nuo įkalinimo. E, jie tiesiog susitelkdavo, galima sakyti, kas Šveicarijoje, kas, kas e, Prancūzijoje, kas Didžioji Britanijoje, na ir Paryžius buvo jų ten tokia pagrindinė visų Europos revoliucionierių kryškelė. Na tai ten reikėjo ir, ir caro žvalgybinio padalinio, jis ir buvo sukurtas. Ir tenai toksai Konstantinas Račkovskis darbavosi. Jis beje su Lietuva susijęs. Šiaip tai Rusas, buvęs narodovolcas, persimetęs į policijos pusę. Vėliau Kaune iš čia kurį laiką darbavosi prokuratūroje. Kažkokį savo neiškiais darbais užsiminėjo. Na, o atsidūręs Paryžiuje ėmė reguliuoti ir tvarkyti Rusijos politinę žvalgybos agentūrą užsienį. Toks rezidentas, oficialiai veikiantis kovoja su, su visais revoliucionieriais ir teroristais. Na, tai šitas kovotojas būtent tuos Siono išminčių protokolus ir, ir su, sukūrė. Pats ten tiek prirašyti negalėjo, tai paėmė seniau egzistavusios visokios publicistinės, o kartais ir satyrinės literatūros kūrinius. Na, iš jų sukompiliavo šitą garsų į veikalą. Jisai beje buvo išleistas ir lietuvių kalba, tiesa, ne, ne 20 amžiaus pradžiojo, vėliau 24 metais panevežį buvo išspausdintas. E, na, tas oficialus e, rusiškas antisemitizmas, jisai pasireiškia tuo, kad netrukdė jokiem kitiem antisemitam nei savo mintis kleisti, nei, nei kokios, kokiais nors darbais užsiimti. E, tikrai netrukdė, nors organizuot tai kažkaip ypatingai gal ir nepadėjo. Bet kai tik kildavo kokie nors e, smurto protrukiai prie žydus, tai jie beveik visada pasibaigdavo tuo, kad na, kaltų nėra, surasti neįmanoma. Nors iš kitos pusės taip, e, vis tik caro administracija, jeigu ne visa, tai bent dalis tokių liaudės stichinių protrukių, ypač dar jei ten prasideda, kad parduotuvės išplėšim, ten, ten visus žudysim, na, jie privengia, nežinia, kuo, kuo toks jautėjimas baigtis galėjo. Ir, ir dėl to neretai policija įsikiždavo, kuomet prasidėdavo kokie nors konfliktai. Na, Lietuvoje tų konfliktų arba pagrindo jiem e, buvo, buvo pirmas toks turbūt ryškus valstybinės prieš žydus nukreiptos politikos vykdytojas buvo didysis kunigaikštis Aleksandras, kuris buvo iš Lietuvos išvijo žydus, išvijo turtą konfiskavo, po to leido grįžti, susimokėjus taip pat rimtai išpirka. Na, to, žodžiu, pildė išdą, kaip tik tai sugebėjo žmogus. Nors e, turbūt ten jokio tokio patologiško antisemitizmo nebuvo, jo finansų, sakykime, tvarkė ten, ten tokie perkrikštai žydai, e, Abramovičiai ir, ir nieko, jokių konfliktų nebuvo. Greičiau toksai religinis antisemitizmas, žydai kaip kitatikiai nepriimtini. Bet šiaip jau Lenkija ir, ir Lietuva gana, gana taip, na ne tai, kad svetinga jau čia su, su, su, su duona ir druska nelaukia, bet visgi žydų emigracija iš Vokietijos, kur jam ten gyvenimas kuo tolyn, tuo, tuo galėjo darytis prastyn, e, priimdavo, priimdavo. Sąmoningo tokio draudimo ar išvėjimo atveju Lietuvoje faktiškai nebuvo. Kas nepriimdavo, tai nepriimdavo Magdeburginiai miestai, nes jiem žydai na, tiesiog atrodė kaip kažkoks e, nesusipratimas ar net ir įžeidimas. Uh, alternatyvi ekonominė kažkokia realybė, kuri štai čia tik išsikovoja herbą savo, savo magistratą, neleidžia niekam prekiauti ar gaminti išskyrus cechų ir gildijų narius. Ir štai greta priemestė atsirado, kurie ką nori gamina, ko nori prekiauja. Tai aišku, kad, kad į tokius žiūrėta labai neigiamai ir stengtasi, kad jų mieste nebūtų na sakykim kaunas gana geras pavyzdys kuomet čia beveik tris šimtus metų su su kokiais nors į kauną įsikėlusiais žydais amžinos bylos amžini jų išvijimai ir ir taip toliau na o o kur iš kur tie žydai pusę vilijampolės gyventojų sudaro vilijampolė privatus miestelis radvilų na jonušas radvila įkuria na ir pavadinimą sugalvoja vilijos miestas ir tenai tie žydai gyvena. Aišku, kad jie gyvena iš to, kad tyliai šešėlį konkuruoja su Kauno miestu. E, kauniečiam be abejo tai nepatinka. Būta ir tokių, nežinau, antisemitų intelektualų, ar kaip čia pasakius. Tai, bet čia ne tiek Lietuvoje, kiek Lenkijoje knygos rašydavo ten prie žydus nukreiptą 17-18 amžiui, lenkiškai jie, jie spausdindavo. Sakyt, kad labai jos čia buvo populiarios sunkoka, bet, sakykim, taip tie, kurie norėdavo, susirasti galėjo. Aišku, tai lieta tik tai raštingus ir tik, tik jau viršutinė vidur, vidurinėje klasė. Iš jum tikrai žinomų veikėjų, tai turbūt galima būtų paminėti Mykolą Lietuvį su jo, tai ten vizijom, kaip Lietuva turėtų tvarkyti. Na, jisai ten žydų nemėgsta. Tiesą sakant, kas jis bebūtų iš tiesų tas e, Michalionas e, Lietuvis, e, ar, ar, ar, ar Tiškevičius, ar Pelegrimovičius, ar dar kas nors kitas žmogus, matyt, buvo sunkaus charakterio, nes jam, kaip suprantu, viskas nepatiko. Moteris nepatiko, kad Lietuvoje per daug valdžios turi, tai čia jau nepatiko krikščioniška tvarka, nesgi siūlė jisai ten daug patystą reiktų įtvirtinti, kad vienas vyras turėtų kaip pas musulmonas bent keturias žmonas. E, nepatiko kažkodėl jam alkoholis, irgi, kad per daug čia geria. Na, o jau žydai, tai jau, jau keista būtų, jeigu po viso to, kad moterys šeimos ir, ir, ir, ir alkoholis nepatinka, kad žydai patiktų. Nepatiko jam ir žydai. E, tiesa, tose senesnėse leidimuose ir dabar ten tuos jo tokius labai jau kraštutinius teiginius dažniausiai iš lotynų kalbos e, ir, ir neverčia. E, buvo nusiteikimo prieš žydus lietuvių tautinio atgimimo metais, jokia nepaslaptis. Pradedant Valančiaus, jis ten apie žydus vaikų knygelėse rašęs, E, baigiant e, šiek tiek e, Basanavičiaus aušro ir gana tokius stiprių neigiamų nuotaikų Kudirkos varpe, tiksliau gal ne pačiam varpe, o kiek pačio Kudirkos tekstuose. Bet jei pažiūrėti, kas tai tokio, tai matysime, kad tai daugiau yra socialinė žydų kritiką. Nerūpėjo jam ten tas žydų judaizmas ar, ar antikrikščioniškumas, jokiais ten prietarais apie kraujo čia tuos ritualus jie netikėjo. Ne, tiesiog, va, jam ne, nepatiko ne visi žydai ir, ir, ir iš karto. O tie žydai, kurie užsijima smulkę prekybą, bet ją užsijima, na, sakykime, taip nesilaikant jokių taisyklių. Tai yra veikia kaip, kaip vos negauja, kaip, kaip kolektyvinis kapitalas, kur nors įsiskverbęs stengiasi nešvariausiam priemonėm išstumti visus savo konkurentus. Na, galų gale, jeigu kokią miestelį ima dominuoti, tai, tai jau tą miestelį ten kaip ir lietuviškumui vietos nebelieka ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, rasti retorinių visokiausių uh, Mm, nelabai kokių atsiliepimų apie žydus e, mūsų tautinio atgimimo literatūroje galima. Tik tai vėlgi reikėtų to nemaišyti nei su valstybiniu antisemitizmu kaip Rusijos imperijoje, su tais kovotojais prieš pasaulinį žydų sąmokslą, nei su religiniu antisemitizmu, kuomet žydai tiesiog atmetami, nes jie yra kitatikiai. O beje, su tuo religiniu mm, buvo mm, tam tikras mm, pėtsakas ir Lietuvoje viso to 15 amžiui buvo išpopuliarinta istorija, greičiausiai falsifikuota, nes labai jau ten tų žydo vardai kažkokie fantastiniai, negalėjo tokie jie būti. E, apie Simono iš e, Triento ar, ar kito atveju Triesto nukankinimą. Na, va, žydai pavogė berniuką, subadė, jisai nukraujavo, tą kraują panaudojo, viskas išaiškėjo ir ta istorija pasidarė, na nežinau, populiari, nepopuliari, čia ne tas atvejis išpopuliarinta. Raižiniai raižyti, piešiniai piešti ir ji pasklydo po visą Europą. Kur tik tai žydai, štai vat, kas gali nutikti. Saugokitės jų. E, kodėl Italija, Šiaurės Italija tai, tai prasidėjo? Na, sunku ką pasakyti, e, žiūrėti ten iš ankstinį samokslą gana sunku, bet vėliau matyt pasinaudojo e, tie veikiai ir, ir, ir mm, miestai valstybės, kuriuose būtent tuo metu prasideda įmami formuoti, veikti žydų getai. Getas, e, nepainiokit, tai nėra e, kažkokia šiaip žydų gyvenvietė, nes labai mėgsta Lietuvoje, rašo, kalba Vilniaus getas, ten Kauno getas, Šiaulių getas. Vilniaus, Kauno ir Šiaulių getai atsirado tik Hitleriui okupavus Lietuvą. Tada taip, ten, ten buvo iš tiesų įkurti getai, kaip Na, koncentracijos stovykla, pusiau kalėjimas, pusiau mirties fabrikas. Bet iki tol jokių tokių getų e, klasikinė europinė prasme Lietuvoje neegzistavo. Buvo žydo apgyvendinti kvartalai, bet ne, ne, ne getai. E, getas kas kito, čia Venecijai e, sukuriamas administracinis vienetas, geto yra kalvė viso labo, na ir kalvės vietoje Venecija nusprendžia leisti jos tam miesto Respubliko teritorijoje įsikurti žydams. Leis tai leidžia, jie, jų neverčia tapti katalikais, e, bet nustato jų gyvenimo taisyklės. Jie turi gyventi uždaram kvartalę, iš jo išeiti gali tik tai dieną, aštuntą vartai uždaromi ir, ir niekas susisiekimas neįmanomas, savo ritualus turi atlikti tik tai viduj, e, gatvėje turi išsiskirti, kad čia nesupainiočiau su Vokietija, nes greitai tuos modelius ėmė naudot kitur, bet man regis geltonas kepurės nešioti. O dar vėliau, kad Dovido žvaigždės e, ir, ir, ir panašius ženklus turėti tam, kad e, nei, neištirptų ir, ir minėje ir neužsiimtų savo ten kažkokią neigiamą religinę ar, ar finansinę veiklą, nežinant aplinkiniam žmonėm. Na ir va tokie uždari savo statusą turintis, e, saugomi iš išorės arba iš vidaus e, kvartalai ir, ir buvo klasikiniais europiniais getais, kaip minėjau, tas Venecijos modelis paplito ir kitur. Labai gali būti, nes sutampat laikotarpį, kad būtent šitie pasakojimą apie labai pavojingus žydus nukankinusi tą Simoną iš, iš Trento ar Triesto, ar, ar dar kur, iš kur jis bebūtų, jie ir, ir išpopuliarėja ir išplinta. Tai nebuvo nauja idėja, išvarimas iš Anglijos 12 amžiuje taip pat vyko po uh, e, Norvičia, ten irgi vaikas va, buvo Norvičas Anglijos miestas, tuo laiku tai ten antras ar trečias pagal reikšmę Anglijoje. Ir jame žydai nukankino Vilhelmą vaiką, na ir, ir štai kokie jie blogi, reikia jis atsikratyti. Tai Vilniuje e, taip pat yra toks pat neiškios istorijos paminklas. Simonas Kairelis toksai, jisai bent jau teigiama, kad irgi buvo žydų nužudytas, nukankintas, subadytas, Ir e, jo atminimui Vilniuje jaunos bažnyčioje yra lenta kabanti. Tai taip pat, galima sakyti, buvo šito ši, ši, šito kaltinimo tos legendos vietinė variacija. Aš tiesą sakant, na, 16 amžiaus pradžioje jau taip gal ir nebejočiau, kad galėjo būti ir, ir koks Simonas Kairelis, galėjo jį ir nužudyti, ir subadyti, galėjo ir žydai tame dalyvauti, čia nieko nuostabaus. Kriminalinė istorija visur ir visokia yra. E, nuostabiau ar nenuostabiau yra tai, kad vardas sutampa, čia ką tiem E, žydų žudikam būtinai tik Simonus reikia ieškoti po pasaulį ir, ir jų kraują nuleidinėti. Na, sunkiai čia įtikinama greičiausia vat e, kažkokia neaiški kriminalinė istorija prie kurios pripainiojo dar dar ir jau egzistuojančią europoj legendą pritaikė vietos reikmėm jisai tas simonas e, kairelis jis ten paskelbtas kankiniu toks kaip ir palaimintas statusas bet jokio ypatingo kulto jo lietuvoje neišsivystė tačiau e, pasikartosiu visa tai egzistavo kalbos ar folklorinės ar nefolklorinės buvo ir vaikai iš tiesų žydų bijojo žydais gazdino ir ir gazdino rimtai iki fobijų, iki, iki isterijų, iki ten dievas žino kokių e, vaikystės traumų. Kaltinimu, kad žydai nužudė vieną ir kitą e, asmenį, LDK būta. Tiesa būta ir, ir, ir tam priemonė imtas. Steponas Batoras, jis ko gero iš tų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių labiausiai išsilavinė žmogus iki bent jau 18 amžiaus antros pusės. Na ir jisai paskelbė tokį išmintingą įstatymą, kad jeigu kas kaltina žydus e, kraujo Mm, čia, čia tuo naudojimu, tai jisai turi įrodyti, ne šiaip šnekėti, o įrodyti su įrodymais. Jeigu neįrodo, tai tada tokį kaltintoją reikia nubausti taip, kaip būtų nubausti tie žydai už, už tokius dalykus. Vaikų grabimą, žudimą ir dar neaišku kokią ten tamsėje magiją. Tai kuriam laikui kaip ranka nuėmė, nes šnekoriai šnekoriais, o, o įrodymai, kaip sakoma, e, gatvėje nesimėto. Ne, ne, bet tas, kuris laikas pasibaigė, jau 17 amžiaus pabaigoje prasideda vėl tokie iš, išlėto kaltinimai žydams, kad jie užsijima labai negerais dalykais. 19 amžiuje Lietuvoje e, be ne septynios istorijos, kuomet e, vienai par kitaip dingus vaikui, jį nu, nu, nužudžius ar po nelaimingo atsitikimo dėl jo žuties apkaltinami žydai. E, vienas atvejis tai gana iškalbingas, vaikai žaidė, maudėsi, vienas nuskendo, tai gudriau nesugalvojo, du su juo buvę, kaip paimti peilį, jį ten mm, jau lavoną subadyti ir, ir vėliau pasakyti, kad žydai pro šalį jojo, pagrobė. Na, kai, kai kūną surado, štai va, jis šitaip baisiai nukankintas. E, tos istorijos ir, ir tie protrukiai su žydų kaltinimais, tie, kurie fiksuoti, aišku, oficialiuose dokumentuose ar bent spaudoj kokio nors, čia 19 amžiaus antroji pusė daugiau, jų tikrai nebuvo daug, čia toks vidurkis turbūt kas 15-18 metų kažkas nutikdavo. Ir jau susitelkusios geografiškai. Tai arba Lietuvos etnografiniai pakraščiai, Na, gerokai į rytus nuo, nuo Vilniaus. Na, kai, ką žinom, ten tokios vietovės kaip, kaip Maladečnas, ar, ar, ar li, li, li, link... Li, Na, kažkada ten matyt gyventa lietuviškai kalbančių žmonių, bet jau ir tuo metu ten greičiau gudų katalikais reiktų vadinti negu lietuviais. Na ir didžiausias pogromas, šiek tiek vėliau, 1906 metais, e, Balstogės pogromas, kuomet ten įvairiai skaičiuoja, bet labai gali būti, kad virš šimto žmonių buvo nužudyta, žydo nužudyta. Jis taip pat įvyksta va tokiam pakrašty. Pačioj Lietuvoj tokių protrukių būta e, kažkodėl Šiaulių na krašte ten ten kažkaip mėgo aplink šeduvą šiaulius ten trys keturi ar net net ir per visą tą laikotarpį penki atvejai vienas žemaičių naumesti Prienuose ir Balbieriški, na, Prienuose ir Balbieriški, tai ten antisemitizmą vargu, ten ir bulcinį sunku pavadinti. Na, patys įsivaizduokit mišas, uh, E, laukia žydai ruošiasi prekybai, kuri po mišių prasidės ir jau ten prekiauja su kažkokia kaimietė, ne kaimietė atvykusi obolius perka. Ir taip gerai susiderėjo su obolių pardavėjo, kad susimušė. Na, susimušė, gavo su lasda per galvą ir, ir nuo pardavėjo ir nukrito. Einantis e, tuo nubėgo į bažnyčią pro šalį vietos kaimiečiai ar, ar, ar katalikai ir pradėjo šaukti, kad žydai žmonės žudo. Na tai aišku, iš bažnyčios vienas kitas atbėga, tada jau perauga į tokias vyrų muštynės. Na jau kai mišių pabaigoje visi išeina iš bažnyčios, tai jau tos muštynės pasidaro jau kaip čia pasakius, vyru, moterų ir visų, kas tik tai krūta. E, tai tokių protrukių būdavo. Būdavo protrukių, kuomet dėl kriminalinės veiklos arba ten kažkokio vagys nekilnojamą ir kilnojamą turtą, neaišku, kaip užgrobta pardavinėja, tai ateina minė, linčio teismą surengia. Tai įtaria, kad e, galbūt padegi padegė ten su kokiais nors draudiminiais ar, ar keršto sumetimais, na, jūs čia mus išdegint nori, tai mes tuo jūs išdeginsim. Čia irgi nereikėtų stebėtis, kad tai buvo 19 amžiaus 90 metis, labai nuoširdžiai lietuviai su Lenkais pradeda muštis bažnyčiose dėl to, kad uh, leisti ar neleisti lietuviškai giesmes giedoti. Čia norėčiau pabrėžti, kad mišas tuo metu laikomas lotynų kalba ir visi ritualai tik tai lotyniškai. O tarp mišių ar, arba po mišių būna ar rožančio giedotojai kokie, arba šiaip visa bendruomenė vieną kitą giesmę sugėda. Na tai negalėjo dvi katalikų tautas lietuviai su lenkais leisti, kad ar šalia jų, ar, ar, ar po jų kas nors giedotų kitaip negu jų kalba. Beroč čia daugiau lenkai pasistengė negu lietuviai, bent jau pirmieji tie smurto atvejai, o vėliau visi suko taip, kad, kad čia tie muštynės su žydais, tai smulkmena palyginus su, su mūsų e, visų katalikų gėdorių reikalais. E, bet pasikartosiu, tam tikras antisemitizmo, na toks vat, tvaikas, netvaikas e, egzistavo. Buvo ir savo savotiškas lietuvių pėtsakas Beilio byloj, čia berots ankstesnę paskaitą minėjo, buvo ir, ir Vilniuje Blondino byla, kurioje taip pat neaišku, kas ten apiplėšimas greičiausiai vyko Velykų, Velykų išvakarėse ir, ir tuo metu su, sužalota žydo tarnaitė, jie apkaltina, kad ją užpuolė jos šeimininkas su šeimininkė, kaukės užsidėjo. Na, byla baigėsi niekais, bet toksai Vilniaus gubernatorius Kaufmanas buvęs, jisai ten apie parašęs gana tokią ataskaitą, netaskaitą, pranešimą apie žydų reikalus, uh, Vilniaus generalgubernatorystė, tai jis ten beveik su, su, su tokia neviltimi rašo, kad nebuvo dar jokių Velykų, kad neatsirastų Vilniaus mieste kaltinimų, kad žydai kokį vaiką jau pagrobė, jau, jau nukankino. Visą laiką aiškinamės, tai žiūrime, visą laiką paaiškėja, kad niekas nieko nepagrobė, niekas nieko, nie, nieko nekankino, jokio kraujo nenaudoja. Na ir, ir išvadas jis daro, kad čia ner, žydų klausimas, bent jau Vilniaus krašte, tai yra žydų skurdo klausimas. E, nes dauguma žydų yra absoliutų skurdžiai, tiesiog anapus ten gėrio ir blogio gyvenantis, ir, ir jų asociali veiks, elgsena, išvaizda, tiesiog nesugebėjimas ir, ir, ir savo gyvenime vietą susirasti, padaro juos tiesiog e, socialiniais marginalais prieš kuriuos e, vietos gyventojai, na, na kaip žiūrint, taip, taip kaip, kaip šiais laikais elgetas ar, ar kokius benamius. Tai, tai taip, ir, taip ir tada. E, karo metu Rusijos imperija ėmėsi veiksmų prie žydus. Neturėjo daugiau ko užsiimti, užsiėmė žydų klausimo eilinį kartą ir jis sprendė gana paprastai. E, pareiškė, kad žydai yra nepatikimi Rusijos imperijos gyventojai, Na, sunku, kad ginčytis būtų, matyt, kad nepatikimi. Pati imperija nepatikima žydų atžvilgiu. Ir dėl to, jeigu artėja frontas, iš pafrontės reikia žydus iškeldinti. Iškeldinti centrinės e, valstybės e, gubernijas, kad jie negalėtų šnipinėti vokiečių naudai. Na, buvo tokie laikai, kuomet e, žydai buvo suvokiami kaip vokiečių dideli šalininkai. Daugiausiai dėl to tai buvo, kad na, na, sakykime, Lietuvoje ar, ar Lenkijoje gyvenantys žydai, jie iš tiesų tur, turėjo giminaičius Vokietijos imperijoje, važinėjo, prekiavo, palaikė santykius. E, žydų net ir šeimininis gyvenimas buvo toks savotiškas. Jie negalėjo vesti e, moterų ar merginų iš savo bendruomenės. Tiksliau galėjo, bet tada reikėjo sumokėti labai didelę didelę tokią, vos neišpirka oficialiam piršliui. Piršliai žydų bendruomenėse taip pat buvo oficiali profesija. Ketvirtį net kraičio galėjo priseiti, jeigu tu vedi ką nors iš, iš, iš artimos daugiau mažiau aplinkos. Tai, tai buvo apsauga nuo kraujomaišos paprasčiausia, bet, bet, bet tai vedė į tai, kad iš tiesų labai stengdavosi vesti ar, ar ištekėti už uh, tų bendruomenio atstovų, kurie yra už kelių šimtų kilometrų, o kartais ir už tūkstančio kilometrų. Nieko nuostabaus žydo atveju nebuvo. Ryšiai buvo su Vokietija, patys žydai, tai hebrajų kalba, na, žinot, ten labai jau mokytas iš, iš ko, kokios e, telšių, Vilniaus ar Kauno jašyvos religinės mokyklos, tai jisai hebrajų e, kalbą mokėjo, jam šventą raštą reikia skaityti ar, ar ta, ta, Talmudo išminčiai susipažinti bet visi kiti pasitenkindavo to, kad mm, demonstratyviai pamokydavo perskaityti, na, pilnametystės apieigų metu toks įvedimas į sinagogą įvykdavo, porą eilučių iškaldavo, tuo, tuo žinios apie hebrajų kalbą pas dažną žydą ir baigdavosi. Šnekamoji kalba buvo įdeš, įdeš tai tiesiog vokiečių kalba su, su su akcentais, su vietiniais žodeliais, na, o dar po antrą, trečią kartą gyvenant Vilnių, Kaune ar, ar dar kur nors apsiveldavo tą įdiš e, su, su įvairiausiais vietiniais e, žodžiais, kirčiavimais, savokom ir, ir taip toliau, ir taip toliau. E, greičiau tai buvo nei vokiečių, ne, ne, net ne, ne įdiš, o kažkoks kažkokia neaiški kalba, bet vis tiek, va, jie gali susikalbėti su vokiečiais ir dėl to yra imperijai pavojingi. Na tai ką nusprendžia? Kai prasideda vokiečių fronto judėjimas 15 metais, nusprendžia, kad iš pafrontės, o pafrontė tai ne tik ten 5 ar 6 km, daugiau apibrėžia vos ne 80 km zoną, už fronto yra kariuomenės veikimo zona ir iš ten žydai turi būti iškraustyti. Ir jie iškraustomi. Iškraustomi bet kaip, grubiai, primityviai pasiunčiami kareiviai Kaune ir Marijampolė dislokuotas e, Dono Kazoko pulkas e, ypatingai tuo pasižymėjo. Jie ten žemaitijos kraustytai. Tų kraustimų metu leidžia pasiimti kažkiek daiktų, kad na, į vežimą susidėtum ir, ir būtiniausias mantos elementus. Visa kita paliekama. Na, paliekama tai reiškia, kad arba gali kareiviai pasiimti ką kas nori, o gali ir šiaip, ne kareiviai, o praeiviai. Tai tokie iškeldinimai, ypač jeigu dar žydai nenorėdavo išsikeldinti, e, peraugdavo į tokius vietinio masto karinius e, pogromus. Jų ne, negali sakyti, kad čia tokiais tūkstančiais vyko, ne, toli gražu ne tiek, e, per, per to žydo iškraustimus vyko apie 14 tokių pogromų, bet taip su smurto panaudojimu, ten nieko taip va vietoj nenušovė, neužmušė, bet ten buvo akiai išmušė, dar ten iš tų 14 e, ar, ar, ar kiek ir daugiau e, pogromų, beveik visur dalyvauja rusų kariniai daliniai, jau mano minėti e, kazokai, bet porą atvejų, vienas Šeduvoj, Šedovoj frontas ten slankiojo, tai net du kartus žydus iškraustinėjo. Na, tai e, Šedovos atveju vienas iš tokių pogromų jau įvyksta ir, ir be kariuomenės. Vietos aplinkiniai gyventojai, katalikai, kaimiečiai, žemaičiai suvažiuoja ir žydus iš, iš Šedovos apiplėždami išveja, iš, iškrausto. E, turbūt iš tokio organizuoto žydų išvijimo garsiausias atvejas buvo Kauno, kuomet artėjant frontui Kauno mm, tvirtovės komendantas e, Grigorjevas, jisai sako visus žydus iš Kauno tvirtovės pašalinti. Na ir, ir pašalina. Na, turint omeny, kaip vėliau čia ta Kauno tvirtovė gynė, tai gal ir, ir netaip jau ir blogai, nes bent jau mažiau aukų gavosi. E, bet taip žydai išvejami kur juos ten veja ir kiek jų veja. Iš viso, iš tos va, dabartinės e, Lietuvos teritorijos e, žydų buvo išvyta mm, ir išvežta į Rusiją nemažiau 40 tūkstančių. E, galimas daiktas, kad gerokai daugiau, nes dalis tiesiog ir savaime bėgo, nes, na, no, ką tu čia veiksi, ką čia priprekiausi frontui artėjant. Dalis, jeigu turėjo giminių, traukėsi irgi kur, kur ramiau. Nu, kur, kur negausi salvės iš, iš artilerijos pabūklų. Na, o dalis e, buvo, kaip minėjau, tokie va, priverstiniai mm, emigrantai. Pasirašius e, Breslitovsko sutartį tarp Vokietijos ir Sovietinės Rusijos, visiems tiem emigrantam buvo leista grįžti. Tai, tai jau kaip minėjau, išvažiavo iš Lietuvos kaip ir 40 tūkstančių žydų, grįžo į Lietuvą 60 tūkstančių. Na, matyt, tai aiškinti nereikia, kad tai nebuvo tie, kurie e, išbėgo ir ne, ne jų palikonis, o tiesiog e, dalis Litvakų sugalvojo, kad reikia grįžti į Lietuvą, nieko gero čia prie tų bolševikų nei Rusijai, nei, nei Ukrainoje, nei dar kur kitur nebus. atgimstanti Lietuva į žydus žiūrėjo kaip na, neišvengiamą Lietuvos visuomenės sudėtinę dalį. Ir e, valstybės taryboje, kuomet jį tampa valstybės taryba iš Lietuvos e, tarybos, numatoma, kad e, gudai, lenkai ir žydai teisę atsiųsti Mm, savo atstovus, porą atstovų, kurie dalyvauta tarybos e, veikloje. Na, taip jau susiklostė, kad ten ta tarybos veikla tokia buvo, kad, buvo, kad kur jau ten tuos atstovus be prisikviesi. E, rimtesniu suartėjimu, ko gero, bu, buvo Mykolas Leževičiaus valdymo metas, kuomet jis na, į Kauną pasitraukia, atbėga iš Vilniaus ir Kaune suorganizuoja mm, plačią ministrų kabineto koaliciją Tai ten atsiranda ir, ir žydų reikalų ministras be portfelio, ir gudų reikalų ministras be portfelio, bet kas dar svarbiau, žydai traukiami į valstybės organizavimo, vizavimo, finansinį aprūpinimą, į kariuomenės tiekimą, į užsienio reikalų tvarkymus ir, ir tas nematomas siena, ją stengiamasi sugriauti. Ar, ar ją sugriovė iki galo? Ne, iki galo nesugriovė. Lietuva visgi ir pati respublika kūrėsi etniniu lietuvių pagrindu. E, lietuviška Lietuva, o iš kitos pusės ir žydų bendruomenė nebuvo pasirengusi tapti, sakykime, taip kaip e, na, Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžioji Britanijoje ar, ar, ar e, Prancūzijoje tapti nacijos dalimi. Taip, jie žydai savo kalba, savo papročiais, bet jie, bet jie yra prancūzų nacijos dalis. Ehm, šitoks mąstymas 20 amžiaus pradžioje jisai tikrai nebuvo būdingas, ne tai, kad daugumai čia net ir mažumai žydų Lietuvoje gyvenančių. Ehm, dar kita bėda, kad ir lietuviai vargu ar jau buvo pasiryžę pereiti nuo, nuo to tokio parapinio, mes krikščionis, jie ne krikščionis, mąstymo prie prie to, kad mes, mes ir jie esame piliečiai. Juridinis, konstitucinis lygumas buvo garantuotas, be jokių abejonių. Jokio čia tokio valstybinio persekėjimo žiūrėti būtų ne, neįmanoma, bent jau iki tautininkų valdymo metų. Bet e, ne juridinis, politinis, jisai iš tiesų egzistavo. Ir pasikartosiu, kaltos ko gero buvo abipusės, nes e, lietuviam buvo sunku žydus priimti kaip, kaip savus, Daugiausiai dėl to, kad jie tiesiog lietuvių kalbos dauguma nemoka. Arba kalba taip, kad ten, e, na, Kauno ten ta tarme kažkokia, kur pusiau rusiška, pusiau lenkiška, pusiau jidiš, pusiau uh, e, suvalkietiškai, va, kalba. Į lietuvių žiūri iš aukšto, nes dauguma lietuvių nelabai čia jau raštingi. Ką čia skaitysi tos lietuvių laikraščius, ką ten gero parašyta, jeigu gali vokiškus nusipirkti skaityti. Kam vaikus leisti į lietuviškas gimnazijas, jeigu galima į vokišką arba rusišką, arba blogiausia atveju į lenkišką. Nes čia tą lietuvių kalbą, tai taip gatvėse kažką išmoks, o štai va užsienio iš karto geresnės perspektyvos. Na tokio mąstymo iš tiesų buvo, buvo, buvo žydų tarpe daug. Neigiamą vaidmenį suvaidino ir kahalų liekanos. Na, kahalai kažkada tai buvo žydų tokia feodalinė savivalda, korporatyvinė savivalda, et, etnokonfesinė. 19 nu, amžiaus 90 metį, taip, Rusijos imperija, tokius kahalus, kokie egzistavo šimtus metų, jie juos e, naikina ir galima sakyti sunaikina arba stipriai pakeičia. Bet de facto jie išlieka ir išlieka pakankamai ilgai. Ir tais pačiais 19 metais mm, organizuojasi bendrai tarybos kažkokios vietovės. Ir ten žydai traukiami ir kviečiami kartais. Kartais nekviečiami, jeigu jų ten ir nėra arba įtakos neturi. O šalia to vajimo organizuoti ir, ir Mykolas Leževičiaus laikai žydų tarybos. Na ir tos žydų tarybos tai tarsi atrodytų demokratinė institucija, bet jį mm, tarsi vienos tik tautos ir religijos atstovai. Antra, labai greitai tenai tiesiog atsigaivina ir taip jau ne, nepanaikintos ir formaliai ne, nesunaikintos kahalų tradicijos. Na, kokios tos tradicijos? Tai paprasčiausia žydų arba pačių turtingiausių žydų, arba žydų le, levitų, levio giminės, tai yra rabinų. Nes būti rabinu ne kiekvienas gali tradiciniam judaizme. Na tai taip, pasaulietinė religinė oligarchija tai vadinasi viską sprendžia autoritetingiausi veikėjai, turtingiausi, na, o visi kiti, tai yra 90 procentų likusių žydų, paprasčiausiai to, to elito eksploatuojami. Eksploatuoja nu, nurodant, ką jie turi daryti, ko neturi, kokius ką mokesčius mokėti, kokius ritualus, kur gali, kokioj sferoje dirbti, kokioj negali ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitas, aišku, tęsiasi gana ilgai ir tik 24 metais formaliai tos kahalo liekanos e, ar žydų tarybos panaikinamos. Bet tuo pačiu, ir mano galva visai be reikalo, panaikinama ir ministro postai. Ministro be portfelių, gudų reikalų ir žydų reikalų. Na, praradus Vilnių, gal ten tų gudų reikalų atskiro ministro, uh, jo tenai visą laiką toksai semaška buvo. Gal, gal to, to jau ir nebereikėjo, bet na, žydų reikalų ministros be portfelio ko gero būtų nepakenkęs. Pačiai Lietuvos Respublikai būtų nepakenkęs. Na kągi, toli, toli nu, nu, nuklydau nuo pirmojo pasaulinio karo pradžios, bet manau apie šitą lietuvių ir žydų santykių klausimą pakalbėti verta. Ir dar Antisemitizmas jis labai įvairus yra. Lietuvoje modernaus, tokio kaip nacionalsocialistinio, rasistinio antisemitizmo nebuvo arba beveik nebuvo. Gal ten vienas kitas ketvirtam dešimtmetį vokiečių veikėjo prisiskaitęs, tuo ir galėjo patikėti, bet ne, Lietuvoje antisemitizmo protrukiai tarpukariu buvo arba va tie liaudiški stichiniai, kuomet vis dar žydai vaikus vagia ir kraują naudoja, vagia ir naudoja. Ten jau, kaip sakant, neišsemiamas folkloras ir, ir neišsemiamas e, liaudės tamsumas savo duodavo. E, na, ačiū Dievui, iki tokių pogromų, kad ten ką nors nužudytų ir, ir sudegintų neperaugdavo, bet retkarčiais visokių protrukių būtų. E, kita sritis antisemitizmo e, buvo ekonominis antisemitizmas, kuomet žydai traktuojami kaip pagrindiniai kapitalistai ir išnaudotojai na visa tauta kapitalistas ir išnaudotojas būti negali, bet mažai kam tai, tai rūpėjo iš tokio tipo veikėjų. Ir tie, kurie labai mėgo kalbėti apie lietuviško verslo plėtojimą, anksčiau ir vėliau nu, nusirizdavo į tai, kad norint plėtoti lietuvišką verslą, reikia išstumti žydus, jeigu nepavyksta ekonomiškai, tai galima išstumti naudojant e, politinės priemonės įstatymus ar, ar valstybės kažkokias ten preferencijas teikiant lietuviam ir, ir, ir panašiai. Na ir galiausiai niekur neprapuolė žydų pasaulinio samokslo ir, ir kitokių konspiracinių teorijų mėgėjai. Ir jie žydus taip pat galėjo žiūrėti labai kreivai, manyti, kad visi žydai yra komunistai, visi komunistai žydai, nekenčia Lietuvos, nori viską sugriauti, parduoti Lietuvą ir taip toliau, ir taip toliau. Ką aš čia daug šnekėsiu, ir dabar Lietuvoje įvairiausių straipsnių komentarų ar, ar socialiniuose tinkluose galite rasti tų, vos ne žodis žodin, ta, tas pačias šnekas. Bet ko nerasite, tai nerasite mokslinio antisemitizmo, na, tokių išvedžiojimų e, tarpukarį, kad žydai blogi, nes, na, jų ten, ten paveldimumas blogas. Linkia iš prigimties nusikalsti, degeneratai fiziniai ir, ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Šito ne, nebuvo nebuvo Lietuvoje ir rasizmo, nei ypatingų šalininkų, nei ypatingų populiarintojų, nei ypatingų protrukį. Niekas neaiškino, kad žydai yra negeri, nes jų kaukolės forma, ausis mažesnės negu, negu nežydo, ar, ar dar ten nosis per didelės. E, Šitokių būtų Būta Britanijai, būta JAV, būta Vokietijai, ohoho, kiek būta. E, Lietuvoje ne, tai nepopuliaru ir, ir nelabai priimtina. Ir bendrai e, žydas perėjęs į katalikybę būdavo įmamas traktuoti kaip, kaip toks pat lietuvis ar susipratę žydas ir, ir jokių ten problemų ne, ne, neatsirasdavo. Ar, arba atvirkščiai ištekėjus už, už lietuvę e, žydaitę tai taip pat jį būdavo suvokiama kaip, kaip sulietuvėjusi. E, tai bent šiuo požiūriu Lietuva na, neperžengė tų gana tradicinių šimtus metų egzistavusių e, nuotaikų nukreiptų prieš žydus.